і залишаємо тільки літачок. Ваш капітан і досі наполягає на тих дурних принципах. Парадом командую не я, я прилечу ще й завтра. Вам нічого не потрібно привезти, сер. Добрий настрій вашого кепа. Олрайт, right, сер. Геліокоптер окреслив навколо табору ще одне оранжеве коло і зник у напрямку невидимого сьогодні криголама. Він ляпає лопатями гвинтів, наче розгодована качка крилами, сказав Жак Антуан. Булат поцікавився. Вас не бентежить перспектива залишитись на зимівлю тут? Ніскільки є. Я навіть був би радий, а вас? Правду кажучи, не знаю і сам. Булатові вже досить обридла ця псевдоромантика. Він сподівався не більше від крижаного материка як і вся решта членів прес-групи. Але це належить до жанру легенд. За два дні будемо вдома, тобто на борту. Ще сьогодні і завтра мосьє доктор Покомозиться, а післязавтра посадить нас на всюди хід. Аргентинський журналіст Хуан Естрада, який слухав розмову двох колег, замріяно мовив до француза. Який ви сміливий чоловік, сеньоре? Це ж просто диво з див. Я схиляюсь перед вашою мужністю і витримкою, заздрю вам. А як вило дитя півночі, цей суцільний льодовик і ці лижі, і нескінченні сніги виснажили мене вкрай. Яке ж із вас дитя півночі? здивувався француз. Я з північної Аргентіни, сеньоре Мерсьє, з тропіків. Чую про місто Ембараксьйон суцільне сонце. Хіба можу витримати цей антарктичний мороз? Булат уже добре вивчив характер аргентінця. Естрада був дуже заздрісний чоловік, і коли починав когось вихваляти, причиною було саме це. Дон Фернандо, звернувся Жак Антуан, похмуро всміхаючись. Вам теж обридла наша гостинна південна земля? Фернандо Фернандес був другим латиноамериканцем кочової прес-групи, наймовчазнішим і найстарішим за всіх, навіть за Філа Марша. Йому йшов 49-й рік. У цій мовчазності конкуренцію йому міг скласти хіба рудобородий турбаллон. Але однакова вдача аж ніяк не зблизила цих двох людей. Тур не цурався товариства. Дон Фернандо ж тримався осторонь від усіх колег, та й вони не прагнули з ним сходитись, фактично не визнаючи його, бо він прибув сюди щілі, а це було головне. На несподіване запитання Жака Антуана Дон Фернандо щось розгублено пробурмотів і заходився безглуздо терти куртку рукавицями, потроху відступаючи назад. Цю прокляту землю тільки дуже великий дотепник міг назвати південною. Замість чилійця відповів Жаку Антуанові Лорд. Ви, мас'ямбо, як завжди, говорите від усієї вашої трійці. «А вже ж», – відгукнувся Пітер Макмілан. Увесь клуб тридцятирічних був уже тут. Новозеландець Джон Сміт поправляв на капішоні лорда блискавку, яка розійшлася. Мабуть, він єдиний з поміж нас лишився б тут на зимівлю добровільно. Пітер кивнув назад, де вовтузився з собаками присадкуватий ескімос Нансен. Нашого ескімоса і справді так звуть? спитав Булат у Кетрін. Чи, може, хтось вигадав? Навпаки, то його справжнє прізвище містере матрос. А ви б тут зазимували? Навряд. Вас чекає родинне вогнище? В її голосі вчувся незбагненний смішок. Воно чекає кожного міс. Можете називати мене місіс, якщо це не образить ваших почуттів. Булат нерозуміюче кліпнув. Ви взяли шлюб? Коли ж це так таємно? Чи може секрет? Він не зразу второпав, що впіймався недешевий гачок. Жінка поблажливо сміялася. Дарма ви в тому не завинили. Це саме той другий урок, який я обіцяла вам учора, містере матрос.